Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 3, 1954 Inordinahang pari sa Manila Archbishop Jaime Cardinal Sen sa Haro, Iloilo. Mahigit 51 taon siyang nagsilbing pari habang mahigit 38 taon namang naging obispo. Naging kardinal naman siya ng mahigit dalawamput na taon. Ang mabuting Cardinal Sin ay sumakabilang buhay noong taong 2005. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.